radiyo isanganiro ikaba yagihariye mwebwe abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe muzane intererano yanyu mu kubaka kino gihugu cyanyu c'amavukiro arico uburundi ndizera ko muri benshi muri ko muradutega abiri muherereye aho muherereye ku mpande zine zigize inosi Eric w'imana akaba ari waza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma muti rero uno munsi tubayagira ku byerekeye iki uno munsi tugaruka ku mubano mwiza hagati y'abadasangiye ibyiyumviro bya politike canke ibyo ari byo byose haba muri politike canke mu bindi bisata kugira ubwo butandukane bwabo bube inyungu mu kuri abo badasangiye ibyiyumviro bw'iyumviro umutumire eh, ntari hafi ni Samuel Nitunga yanonosoye ibijanye n'imibano ivyo bita sociology mu rurimi rw'igifaransa ni mu gihe mu misi mike abarundi bitabira amatora yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro nshasha y'ibwirizwa shingiro igiye kugenga kino gihugu cacu inyuma y'amatora ayari yose mu nteguro canke inyuma yayo byarabonetse yuko utugorane tutabura mu bijanye n'imibano hagati y'abene Burundi none ni ico kogwa kugira Eh, iyo urubanza nk'ubwo rubaye abarundi babane babandanye kubana neza ibindi bihugu narijya turi muri karadiridimba nako akaba ari akana kaji wabo nigiki abarundi bashobora kuharonkera nk'icyo twokwita igicapo cyiza cyangwa ishusho nziza kugira nabone babandanye babaho neza ibibazo ni byinshi kumbure bivanye n'ibindi muza kudushikiriza muri kino kiganiro cyangwa mbere n'intererano muri kino kiganiro medani niyo nkuru nije ngiye kuremesha kino kiganiro umutumire mukaba mwamwumvise reka mukanya duce tuja mu idonido rya kino kiganiro sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro mana ndikamanza ndabaramutse ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane ariko ndiko ndabumva neza ko eh, mu buhinga bw'ibyuma ngira bariko bararaba bakora uko bashoboye kose kugira uh, mubashe kutwumva neza ubu muratwumva cyane hari ibintu bifuza byo umugabo mhm. twebwe turi ko turakumva kumbura ntitwakumva neza nabo ariko baradutega birazoba ariko barabumva reka muduge ku ijambo kumbure nabone bace babananya uh, bakora uko bashoboye um, ikibazo nka majeje bwa mbere cyangwa ngo umenye ibyo ko mhm. uno munsi twagarutse umubano mu cyongereza ni ukuvuga politiki ifatiye ko umuntu atigenga aho bagengwa n'umugwi w'abantu nk'akarorero umuntu kubera ari mu canke mu shirahamwe kanaka ataba akigenga atagenga muri uwo mugwi arimo kuvuga ko ubuzima bw'umuntu atari bwiwe kugeza aho umuntu yemezwa ku gutemera ivy'uwundi muntu canke akazi k'abantu biyumvira canke bemera mu gihe imyenda idashikira bose nk'akarorero hakaba hariho abantu ah, baronswa umwimbu cyangwa mu kazi k'abantu bashikira bose ahantu hose hirya muri afurika muri cya gihe cy'abirabura aho bari kuba mu buja aha twotanga kandi karorero intambara yabaye hagati y'abasiramu n'abashinwa aho amerika aciye yinjiramo muri kahise hari ikindi bita mistisisime ni ukuvuga mu gihe umwe wese afise icyo yemera atagomba kuvamo ukwemera gushamikiye ukwemera nyine atakwiyumvira kubamo cyangwa kwemera ibitaboneka tutemera ubwenge bw'abantu akarorero intambara zadutse muri cyahise agakoreshwamo n'abakirisitu cyane akarere gatanga abemera ara ni ukuvuga inama y'abisilamu cyane abemera yesu ni ukuvuga kwitwa ko utemera iki cyangwa ibiriya uca witwa umwasi w'uwundi aho kenshi abarundi ko tumeze iyo mudasangiye ikiyumviye babona yuko umwe ari umwasi w'uwundi ariko ibi bita indeje ni ukuvuga politike usanzwe bigetse inyuma ibyo ni ibintu bikuru bikuru bituma haba intambara rero iyo abarundi canke politike yose bakorera bakoresha ibyo bintu bimeze kudondaguza n'icyo gihe urumva yuko atamahoro cyangwa atamutekano urama twose twose mu gihugu cyacu mugabo hamwe bohindura bagakora nk'abanyamerika bo bakoresha ibintu bituma hatsembatara amahoro nabyo ni bafashe bita kapitalisme kapitalisme ni mu gihe abo bafata yuko umuntu wese aterezwa kubaho uko ashaka kandi akubahirizwa mu bikorwa byiwe bya minsi yose kuba afise umwidegenze kandi ko atanyagwa utwiwe n'uyu cyangwa uriya yitwaza ingendo aha a kugira uburenganzira bwo kwiyumvira uko ashaka no kwifatira ingingo atarabye ibyo abandi biyumvira akareba abanyamerika umuntu arashobora kuba ari umwe mu bantu ijana akavuga ibyo yiyumvira renda guhakorera perezida wa amerika donald trump abantu aba repubulike ni ukuvuga aribo bamutora bamushyira ari kabiri bamuvuguruza bashobora kumuvuguruza kandi aribo bamutoye basangiye umugambi bikavuga ko kuba imvuga kuri imvugo ikajyana n'ingiro kutaba n'akarorero kutaba umwicanyi cyangwa igisuma hanyuma ukongera ukaba umuvugabutumwa kuko ah, icyo bita ni ukwita maroneri niba rero mu gihe abarundi tugikoresha eh, bimwe navuga ingendo yo kwifatira ingingo ntagire umuntu ajya mu kintu kubera nta kintu kigiyemo cyangwa ntagire umuntu afata ingingo kubera ko umugambwe arimo umuntu aba gukora ibintu bityo mugabo agakora ibintu yiyumviye aha muri leta zunze za amerika turazi abantu benshi bahinduye imigambwe bari abarepublike bakaba demokarasi bikoroha kandi nta muntu amwiruka inyuma kubera ko yahinduye icyiyumviro kubera ko barazi yuko barafise liberté d'expression mm. ego Samuel uh, Ndagijimana uravye ibitandukanya abantu canke ibyo twakwita ibitanya abantu uh, ni giki uh, na cyane cyane abantu bashobora gufatira ko kugira ntibatandukane cyane ni giki mbere mu bintu bashobora kwirinda bakabananya bakorera igihugu cyabo ariko bakabyirinda kugira ntibatandukane izo nguvu ntizije kure na kure ariko bagume hafi kugira bubake igihugu kuko politiki z'uburundi cyangwa inyifato z'abarundi zishimikiye ku binyoma abarundi barica bagenzi babo biciye ku rurimi abarundi ni ukuvuga inyifato zacu zo kubesheranira ni uko twazihindura muri rusange umuntu akavuga ikintu afite ibyemezo azi kandi ashobora gusigura atahenzwe n'ubucansi ni ukuvuga umwe wese akaba afite icyo bita agatima kari muri we k'ubuntu ko kwiga kuvuga ukuri kuko politiki z'uburundi ni gutuma abantu baba bashamirana kenshi ugiye kubiraba ni ibinyoma gusa mhm. none ivyo binyoma kugira birangire ni igiki cokorwa abo banyepolitike ni giki nabo bashobora gukora kugira abo bariko baragira imbere babakurikire nk'inyenyeri igiye kubamurikira imbere aho bariko baraja kubona bivuga yuko abanyepolitike b'iwacu bashobora kukwemerera amananiza ibintu ubona ko bitazobaho bitazo kwigira bibaho kandi ukabyemera ni ukuvuga abarundi ntibakwiye guteka kugira ngo ntibahindwe ntushobora kugira ngo abanyapolitike ngo kuko abo bahenda bo babaha mugabo ni byiza ko abenegihugu bo nyine bamenya gutandukanya icyatsi n'uruhu bakamenya ububahenda n'ubutabahenda reka mugume ku murongo Samuel Ndayiragije nimwe muri umutumire muri kino kiganiro aho no musi turiko tugaruka ku mubano mwiza hagati y'abadasangiye ivyumviro ivyo ari byo byose kugira ubutandukane bwabo bube inyungu kugira bubake igihugu cabo muraguma ku murongo ariko reka duha kanya namwe barundi muri muriko muradukurikirana kugira namwe mugire ari kibazo canke intererano indirimba akana kajiwabo tuko tugaruka ku mubano mwiza hagati y'abadasangiye ibyumbi ibyumviro ibyo ari byo byose kugira ubutandukane bube nyabuna inyungu ku badasangiye ibyo byiyumviro mu kubaka kino gihugu cacu ni mu gihe mu misi mike nyiri imbere twimirije amatora ajyanye no gutora kwemeza canke guhakana impinyanyuro shasha y'ibwirizwa shingiro rigenga kino gihugu cacu umutumire turi kumwe ni Samuel Ndayiragije ari muri leta z'ubumwe za Amerika umuhinga yanonosoye ibijanye n'umubano mu kurindira ko mutwakura turiko tugaruka ego turiko tugaruka kuri uwo mubano mwiza na cyane cyane ku badasangiye ibyumviro bya politike mwagiye muratubwira haba mu bindi bihugu mu makungu muragaruka no ku Burundi ariko dufatiye na cyane cyane ubutandukane usanga eh, ibihugu bya Afurika bikunda usanga ari ibijyanye n'ubwoko b'iwacu benshi bafata politiki nk'akazi mhm. cyangwa bakayifata politiki nk'ikintu kizobaho ubuzima mhm. ariko aba bandi bantu turetse tubavuga bo bajya muri politiki ahubwo ari ahantu bavuga bati twebwe twarahetse cyo kwitunganya mu buzima bwa misi yose buhagaze neza rero mhm. mu gihe abanyepolitiki b'iwacu bajya muri politiki mhm. nk'ubuhungiro nk'ahantu baduye urukiza ni ukuvuga mu gihe bagenda bitwa ko bagiye kongera byitwa yuko batabaye abana bariya batwara urumva mhm. tuzokwama neza byabo nicyo gituma rero yuko mubwira yuko umunyepolitiki mbere y'uko ajya muri politiki agendeyo azi neza ko atagiye kondera ubuzima nta buzima buriyo ahubwo tumumvise ikibazo nti muri make muvuga muti politike yojamwo abifise ni ukuvuga abifise icyo bihereza ariko batarondera ah, gutunga nk'uko mwabishikirije muri rusange politike abarundi tuyifata nk'urukiza tuyifata nk'uko ubuzima mahenda gusa karore nko gwaruka abaheje amashuri ibishomeri bidufise ni byinshi ama ndc cyangwa ibintu by'amahingo byotuma haba abantu bakaronka ubuzi ivyo kine mu gihugu mugabo uca wibaza ikibazo none kubera iki abantu cyangwa urwaruka batiyumvira ibindi bintu byotuma haza iterambere kandi bagahindwa n'umuntu akabahenda mhm. uwo muntu akababwira yuko azobazanira ibihinda n'ibihinda mhm. uwo muntu ugasanga n'imodoka inyungu kandi ugasanga nawe nyine uko ahagaze ni ukuri ugasanga nawe mu ijambo rimwe rero mhm. abotegerejwe guhiganirwa cyangwa kujya muri politiki botegeza kuba ari abantu badashonje none uzotuza igiturire gute uzotuza binabiriya gute mu gihe nawe nk'akarorero uri mu bantu ifashe ni ukuvuga rero hariho ibintu Eh, ngewe ubu nturi muri Texas ariko na muri Arizona narahabaye urakoze cyane reka ndaguhe akanya uramutse Samuel ndayiragije ariko turiko tusangira ikiyago ku bijyanye n'umubano mwiza hagati y'abadasangiye ibyumviro banza muramutse eee eh, nagomba nsuhuze mutumire Samuel Samuel n'amahoro alo eee eh, Samuel nagomba ndakuramutse n'amahoro babanye neza ugiye ku mitumba ugiye ku misozi bararima baragabirana ihene iki usanga atangwa barasangira ariko iyo bigezemo abantu bakuru bakuru kubera imvo za politike ari byo samuel yavuze ati umuntu mu bihugu biteye imbere akina politike ari uko yamanje kuyitunga yamanje gukora indi mirimo itandukanye niyo akinye politike ikamunanira aca yisubira muri bwa buzi bwiwe mhm. ariko mu burundi eh, Eh, mu burundi wacu hano turimo turavuga usanga umuntu yaratanguye gukina politike uburundi bukitwa uburundi cyangwa bukikukira n'ubu agihanyanyaza atakandi kararakora uburaro n'uburamuko abuteze muri politike mhm. urumva rero nk'iyo habaye nk'amatora eh, agaca buri ikibanza ntihaca atangura kujya ku maradiyo akoresha imvugo mbi ngo amatora ngo barayibye cyangwa akorere bakoresha imvugo zikarishe ibyo bikaba biri mu bintu bituma abanyagihugu bato bato bagira uruhagarara bitewe n'amajambo eh, abo banyapolitiki usanga barimo barakoresha usanga kenshi kenshi usanga adahumuriza abanyagihugu none gaviane ni gute ubwo eh. butandukane urabye butandukane ubwo ari bwo bwose hagati y'abarundi bushobora kubabera koko eh, icyo twokwita inguzo cyangwa inguvu mu kubaka igihugu urabona abarundi urabona tumaze kuja mu matora nka gatatu kuva urundi bwikukira yindi minsi yose amatora yaraba akanigirwa muri menshi rero uko anigirwa muri menshi niko bwa butandukane bwaca bubyara ikibazo aho byabyaye umusaruro mhm. wacu usanga abatsinzwe igihe rwagasore yatorwa hari abantu batemeye amatora bavuga ngo yibwe iki n'iki icyo gihe nimba baratora sinzi uko batora mhm. ariko urazi ko kijya haza ibibazo abatsinzwe mu matora urabona ibyo baciye bakora baciye batera ibibazo muri mirongo icyenda na kangahe na gatatu aho bari bagerageje ngo bongere biyunge mu budasa bwacu eh, mu budasa bwacu dukoreshe demokarasi mu kubaka igihugu habaye amatora umuntu atsinze eh, urabona ibyaciye bibi ego duhagaze kuri ubwo burorero ku bwanyu mwebwe mubona ari igiki cyokora ni igiki cyosaba abo bose badasanga ibyumviro bya politike kugira ubwo butandukane bwabo bubabera ingufu ni igiki wababwira cyangwa ni igiki wosaba abaporotisiye mu gihe nk'uko samuel yabivuze ubwa mbere ati umuntu akina politike yari asanzwe ari nk'umuroya yari asanzwe ari nk'umucamanza yari asanzwe afite nk'ahantu akora mu gihe yakinye politike bikanka aca yisubira mu kazi kiwe ariko eh, mu barundi abantu bakina politike usanga atakindi kintu akora ari politike iyo urumva bishakirwa kugera mu burundi ubudasa bwacu tubyaze umusaruro nuko nimba urugero habaye nk'amatora utsinze aba atsindiye bose uwutsinzwe nawe avuga ati narushijwe ashyiraho intahishize hama ayoboke imigambi yatsinze hamwe umuntu yatsinze iyo migambi mba yayemeye kuzoyikora muri ya myaka itanu cyangwa ine baba bamuhaye iheze atabiranguye acagaruka ati bya bintu mwamutoreye ntabwo yabikoze njye nimwantora nzobakorera ibi n'ibi n'ibi aho mu gihe demokarasi yotsa imbagara ego reka tugaruke i Arizona Samuel ndayiragije muracari ku murongo Ego ndabumva cyane. Ego mwumvise nubwo bitakunze ko muvugana na Vianney mwumvise yashikije ibintu nyamukuru bishika nko kuri bibiri uh, hari ico mubona mwokongera ko imbere yuko twakira abandi ku murongo. Ego ikintu mukubwira ko cyane cyane uh, muri politiki y'uburundi twigerageje kuraba n'ukuri ingene ibindi bihugu byifashe umubano politiki wabo uri kugenda neza baramaze gutandukanya bariko baratandukanya icyo bita inyungu z'umuntu ku gatwe kiwe n'inyungu z'igihugu aha rero muri amerika ho birenganye cyane urazi ingena amatora aba n'ingena basanzwe n'ingena abantu baba bahanganye wogira ngo nako muga nta muntu akora ku wundi kuko baba bazi neza yuko icyumviro cy'umuntu naho aba ari umusazi naho adakomeye baravuga bati ni uburenganzira bwiwe kuvuga iki cyangwa gukora kigena kiriya turashima banza uramutse umutumire turi kumwe ni Samuel ndagi ndayiragije uh, yaronose bijanye n'umubano araho muri leta z'umwe za Amerika nukurire kandi amuramutse n'amwifuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu bikorwa vye vya misi yose kandi turamushimira rwose ivyiyumvira ariko aratanga ni ivyiyumviro birashika eh, ni ukuvuga ko mu burundi bwacu kugira ngo eh, demokarasi ikomere kandi habeho ko abantu bashobora gushikiriza ibyumviro mu buryo butandukanye kandi ntibigire ingaruka ku muntu n'umwe bari bakwiye nyabuna kumva impanuro bene izo n'akamo twebwe nk'abantu turi hanze tubatera mhm, kamatari eh, kuko atabindi bintu by'amaronko cyangwa se by'amarangamutima mhm. twebwe ibyo tuvuga tuvuga ibintu tubamo kandi tubona burya akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze kuza muri ibi bihugu twaraharahuye Uhuh. bitari bike urabona akamaro bifise uhuh. iyo abantu badahuza ibyiyumviro babana mu mahoro uhuh, naho nyene dushaka ubwo burorero ni gute none abarundi nabo uravyo butandukane sinabunini gose umuntu yohagarara ko nko mu bindi bihugu aho hanze ariko ubu butandukane bwacu bufati ku karorero ko ngaho iwanyu ni gute mushobora gufasha kugira abarundi bakinge abarundi bagume ari bamwe abarundi basonyereye ku mugozi umwe ubwo butandukane bwabo bubabere ingufu kugira baje hamwe mu kubaka kino gihugu burya ubwenge burarahugwa mhm. eh, abarundi ndizera ko ibikorwa byose ntabwo turi bijuje turazi ubwenge hageze igihe cyo gukubitiza agatema mpembero dufatiye muri ibi bihugu cyangwa dufate no mu bihugu bimwe bimwe bya afurika uwo mutumire yahejeje gutanga akarongo ko muri kenya eh, twarabonye ibyabaye muri afurika y'epfo ejo bundi bakura umuperezida yakobo zuma ibyiyumviro byavuye mu banyamugambwe biwe nyine mhm. bazanye ibyiyumviro byo iki byo kumukuraho amaboko eh, ramafoza aragenda aramushikira aramubwira ati nyakubahwa kubera izi mvizi n'izi n'ukuri dukundire wigire kandi ntawe twigeze twumva totezwa ntawahunze nta wakubiswe ngo kubera icyo jacob zuma yari afise igipolisi n'igisirikare yoshobora gukoresha mu gutoteza abariko baramusaba kuva ku butegetsi mhm. ngira ngo mukurikirana n'ungahe iwacu muce ku masonga muce muce ku masonga iminsi batora mhm. hari amatora agenda araba umunsi umwanya ku mwanya yo kuraba urugero ageraho koko kandi ibyo bikogwa hanini mu mugambwe wiwe mugabo ikiyumvira ugasanga cyazanywe n'abantu muri opozisiyo mhm. akavuga bati muri muri make ga kamatari kamatari uh, muri muri make mm. mumenyesha muti abarundi boshira hamwe ivyiyumviro bagateza imbere igihugu cyabo muri make ego ni ukuri abarundi murundi kiyumviro kuko hari igihe ushobora kwibaza ati nk'ubu nk'akarorero ngaho ku iradiyo mukora muri umubu hari igihe ushobora kugenda ukaba uri kurakora ibintu ubundi wowe ukaba wibaza ko ibyo uri kurakora uri kurabikora mu kuri kamatari demokarasi no mhm. kujyadukomera iwacu tugomba kwemerana mu budasa bwacu mm. tukirinda ibintu byo amaraso ibintu byo gupfunga ibaza nawe umunyamakuru umuntu agupfunga kuzibyumvira akagushira mu gasho umwaka urumva agutesheje kujya gukora iwawe agutesheje kuraba abana bawe akubujije kuri mitongo ryawe kudandaza no korora inka yawe akagufunga umwaka ibiri itatu akuziza ivyiyumviro vyawe kamatari uh, kamatari Ego ndabumva. Ego turi ku musozo wa kino kiganiro ndabona ari uko oh, uri telefone ari muri Afrika y'Epfo Ah, ah, mu mukanya bace bamushyira ku murongo ndabona ariko ararondera umurongo ariko turi ku musozo wa kino kiganiro uh, urabye eh, nako ari ku murongo mu buhinga bw'ibyuma ah, gatonya muce mutwakirira zeno ndayiragije muri afurika y'epfo banyeretse ko ari ku murongo Allo Allo Samuel muri ku murongo Ego ndabona Zeno muri Afrika y'Epfo nawe nari ku murongo Zeno na mahoro sangwa ikaze muri karadiridimba Allo Zeno nibyakunda araza gusubira ndabona ntibiriko biroroha hari n'iyindi iri ku murongo Allo mm Ego, allo Allo Allo Zeno nabandanye agerageza mu bw'inga bw'ibyuma banyeretse yuko bitari ko birakunda ariko samwe turi ku musozi wa kino kiganiro mugerageje kumva eh, mugerageje kumva kamatari yagarutse ati abarundi nibarengere ibibatanya ubwo butandukane bwabo kumbure bubabere inguvu mu kubaka kino gihugu sikure nivyo twariko turabashikiriza ah, hama turi ku musozo wa kino kiganiro eh, nk'ijambo wotekerera abarundi mu mice itandukanye aha rero ni ukwerekana nk'akarorero mhm. abanyepolitiki b'iwacu baragaragaje muri kahise kandi n'ubu barasabigaragaza ko usanga batikana mu bice bitandukanye aha rero nuvuga yuko abanyepolitiki bajya hamwe mu gihe hageze nk'amatora cyangwa mu gihe habaye ingorane bakitwa ko bagomba kubombora ikintu kanaka mugabo ibyo bintu baba bakoze ngo batari bagize ukamara urume umwanya runaka byerekana mhm. ubwa mbere neza yuko abo bantu bataba bafite intumbero Yego ni Zeno ndayisenga ndahamagaye ndi Pretoria muri Afrika y'Epfo. Zeno ndayisenga i Pretoria sangwe mu kiganiro hama murabona ko akanya kagiye reka kumbure mugire namwe cyo mushikirije mu minota ibiri gusa sangwe kaze Zeno. Mugabanzura mutse Samuel ndayiragije ari muri leta z'ubumwe za amerika eee eh, ntaramukije umutumire samuel ndayiragije ego mukomereze muri afurika y'epfo mhm. twese twese duga ku cyane mhm. kuno munsi kuza kuduha umuco kuri ikiganiro kiganiro uh, cacu karadiridimba hanyuma turagukengurukiye nk'umure no hanyuma uzokongera uh, ugaruke nagenda bakurikira ku kiganiro gitangura naho ibirere bitameze neza ariko uh, turawukengurukiye njyewe uh, rero domapari nibaza ko ah, icyo twakwita discrimination ah, ubugwunge Ah, igikenye n'ibindi n'ibindi oh, hanyuma rero tugaca mu burundi none ni iki gituma hari hari abantu batandukana hari biva hejuru hejuru kubera iki bivana na sitire ofu ridashipu mu burundi mufise esike mu burundi hari icyo hari ridashipu twakwita ko ari otokaratike ridashipu cyangwa hari demokaratike mhm. yego murakoze nokongera ko n'ikintu kijyanye na kapitalisme nk'uko yagiye yaragishikiriza umutumire mu rundi kapitalisme canke komunisme uh, nibaza ko uh, idashoboka ko mutere kuko twisunga Uh, leadership uh, abasoko bari bafise yo ku bami n'ibindi murakoze cyane zaragoranye ukuntu abantu bashobora kudefiniza leadership yo muri afurika mudutunge murakoze cyane reka tuve muri Afrika y'epfo turangize n'umutumire samuel ndayiragije murabona turi ku musozi wa kino kiganiro akajambo kanyuma n'ukuri murabona ko akanya katubereye gato ariko reka tugaruke kuri uh, kwa kwiyunga canke wa mubano mwiza hagati y'abadasangiye ivyumviro kiganiro na cyane cyane ko mwanonosoye ibijyanye n'imibano umunota umwe samuel eh, ndayiragije ego merci beaucoup murakoze ubwa mbere reka mbwire ah, abantu twumviriza yuko ibintu byose birashoboka mhm. ihinduka byose birashoboka bivana n'ukuntu uwutora n'uwitoza abo nyine baba bakora mhm. hanyuma ikintu norangiriza ko impanuro ikomeye kugwaruka mhm. ntibamenye neza yuko politiki atarakazi kuko hari abaje mu mashuri bibaza yuko bazoheza amashuri bagenda kugera muri leta ntibabibone mhm. no munsi y'uko ce mirongo icyenda mirongo hafi mirongo umunani cyangwa mirongo icyenda ku ijana baheze amashuri y'uko baba ibishomeri mhm. naho baba barakoze bitwa ko bakoreye abana bariya urabona yuko akazi kagoye rero ntibige batita muri politiki reka ngezaho mwakoze murakoze cyane samuel eh, ndayiragije mwari umutumire muri kino kiganiro ariko aho twe ko turabira umubano mwiza hagati y'abadasanga ivyumviro byari byo byose yaba muri politike canke mu bindi kugira ubwo butandukane nyabuna bube inyungu ku badasanga ivyumviro hamabuwa kino gihugu mwakoze cyane Samuel aho muri leta z'umwe za Amerika yakoze Kamatari yakoze Vianney yakoze na Zeno bagize ico bashikiriza muri kino kiganiro eka yakoze na Eric Wimana Eric mfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro Medang niyo nkuru reka